die verlaten plek genoeg kost kry vir so'n menigte. Hoeveel brood het jylle by jylle? Vraag hy. Sewe broode en een paar versies, antwoord hulle. Jezus laat toe al die mensen sit. Daarna neem hy die sewe broode en die versies in sy hand. Na hy dankgebed begin hy om dit te breek en aan sy disciples te gee. Hulle het dit weer aan die skare uitgedeel. Daar was uiteindelijk oor genoeg kost voor allemaal. Die mensen het geëet totdat hulle verzadig was. Na die tijd is daar zeven mankies met oorskipkoos opgetel. Net die mans by hierdie eten was so wat 4000. Dit is behalwe al die vrouwen en kinders wat ook daar was. Na die eten het Jezus die mense na hulle huise toe teruggestuur. Hy het in die skuit geklim en na die gebied van Magaldan vertrek.